Ви се сеќавате дека неколку саботи, саботи зборувавме за Јона и неговите случувања. А, мината сабота скокнав намерно затоа што сметав дека таа тема е соодветна на случувањето што мината сабота се случуваше. А, ова сабота решив да продолжиме со Јона, затоа што, како што кажав, тука има еден куп работи а, значи, кои што може да се извлечат како поука за нас, за нашите животи. Ке започна најнапред со пословици, значи првиот стиг го наоѓаме во пословици 25-28. Пословици 25-28. Еве како гласи овој стих. Разрунат град и без дзидови. Имајте предвид, кој го чита овој стих, на град во тоа време. Град со дзидови, знаете зашто служат дзидовите Разорна град и без ѕидови, таков е човекот кој нема власт над себе си. Дали имаме проблем со лутењето, со гневот, како што, може би, Јона го имал? Видите каква парадоксална ситуација. Затоа што Бог го одвратил, ја одвратил казната што ја намерил да, да, да, да, да се да ја струфоли врз Нинивија, Јона е луд, вели во еве да се навратиме, значи во Јона да отвориме во четвртата глава. Еве ќе прочитаме 10 стих од третата глава. Бог ги виде нивните дела, значи делата на ниневјаните, дека се обратија од својот лош пат и Господ се сожали заради несреќата со која им се беше заканил да ја направи и не ја направи. И Јона на тоа, значи, вели, стихот му беше многу криво и се налути. И му се помоли на Господа и рече, О, Господи, не го зборував ли тоа уште додека бев во својата земја? Зато сакав да избегам во Тарсис, зашто знаев дека ти си милостив и добар Бог, и дека се сожалуваш над несреќата. Јона е луд затоа што не се случуваат работите според, според неговата намера, според неговиот план, туку се случуваат според Божиот, а рековме дека Бог секојаш сака да спаси. Па дури еве и овие незнабожци кои што биле вистински, значи, а, варвари. И чии што напади често пати трпели самиот Јона и израелците. И видите, тој негов гнев, таа лутина ќе премене дури во депресија, што не е редок случај, И она овде се, значи, се лути без врска. Ова е една абсурдна ситуација на еден <laughs> евангелист кој што отишел да прати порака до еден незнабожечки народ и се овие се обраќаат, значи се случува едно големо обратување како што не било на 50-ница, да? А тој е лут затоа што очекувал Бог да го да ја срамни нивија со земја. И паѓа во депресија. Вика, сега ти се молам, Господи, земи го мојот живот од мене, не ми се живе едноставно, зашто ми е подобро да умрам, од кога да, да живеам, да сум жив и да го гледам ово што го гледам пред мене. Значи, гневот често може да доведи до депресија. Или, еве вака ќе го дефинираме. Гневот е силна реакција насочена против Божиот план како што во случајот на Јона. Јас ке се сетам на моите млади години, тамо негде може, најверојатно бев пето, шесто оделение, затоа што се сеќавам дека Е, пошто се секјам? Се секјам дека учевме на школа српски јазик, значи имавме час, по два часа неделно српски имавме. Сега видите зашто го поврзувам, значи тоа. Пето или шесто оделение бев и знаете, обожавав да играм футбол. Секој дневно јас, откако ќе си напишев, ќе научев, ја бев на теренот за футбол, а тоа беше во непосредна близина. Сум ви спомнувал, тоа беше еден двор на една ветеринарна станица, кој што ден денеска постои тама и двор беше широк и згоден за играње футбол. Јас од толку мерак што сакав, а може и потајно посакував и футболер да станам еден ден, и јас му велам на својот татко кој што <laughs> цел живот сам со една плата не издржаваше и му викам, тато, јас сакам спортски обувки, значи оние копачки, како ги си се викаат. И готово. Од кај да ти најдам пари, ми викал. <laughs> Не беа баш нешто ефтини. Копачки, да. А, не, јас се заинатив, значи, лут на тоа, мора да биде по и готово. Ви се случило, може и на вас некојаш во тие години, па не да Боже да да ви случува такво нешто, мислам тоа веќе е <laughs> аларматна ситуација, ако така се однесувате. И виде, не виде човекот, јас неколку дена ја паднав болен дори, буквално, виде, не виде, Шо ќе прави, не знам од нашел нашол пари, како се снашол, ми купи купачки, меѓутоа ја не очекував такви. Он ми купил оригинални со оние кар, карпони што се навртуваат, знаете. Баш Јас мислев од оние, имаше едни кои што крпоните им се лижија со текот на времето. Така. Добро, да, тие беа така по... И што се случува? Да, нормално, јас сум сега здрав, јас сум весел, радосен, е битна по моје. И видите што се случува? Одлучувам да се облечем и додам да на школа, моми. Да. И точно се секјавам дека тој ден, значи единствен, тоа ми беше единствениот ден кога вопшто ги облекув. А, имавме час по српски јазик и ме скоринјаат на табла. И јас излегувам, и знаете, тоа е подкован конј, точно. Так, так, так, так, излегувам пред табла. И точно, точно така и наставникот ми рече, што, вика си, дошло како подкован конј, <laughs> вика. <laughs> имав прилика истиот тој ден, значи, на голем одмор, да отидам и малку до, значи, школата беше близо до центарот, во Свети Николе, отидов малку да, ете, да купам нешто за, за јадење, веројатно така беше, и се реши веќе толку не ги облеков и ден денеска, може би ќе се најда таму некаде, дома негде, зафрлени, и тоа, еве, видите, значи, до каде може да доведе вакво нешто, ја ви, ја ви опиша, буквално паднав болен, се да вика не се оствари оно што јас го сакав. Да, само за неколку часа мерак. Да отвориме у Галатјаните 5.20. Да видиме дали некој од нас е Јона или може да биде како Јона. Јона. 19 стих ќе почнеме. А делата на телото се познати. Тоа се блудство, нечистотија, бесрамност, идолопоклонство, вражање, непријателства, препреки, ревнување, гнев, себичност, раздори, кривоверства, зависти, убиства, пијанства, срамни гозби и слични на овие, за кои ви зборувам однапред, како што ви реков и порано дека оние кои ги прават такви работи нема да го наследат Божјето царство. Гневот, лутината се сериозни проблеми, како што гледаме. Мате 5.22 5.22. А јас ви велам дека секој кој се гневи на брата си без причина ќе биде виновен пред суд. Значи, остава простор овој стих да мислиме дека ворете ако се гневите со причина. Стихот вели, <clears throat> јас велам дека секој кој се гневи на брата си без причина, ќе биде видомен пред суд. Значи, има ли а, моменти кои можеме да се гневиме, да се лутиме со, ама да имаме силна причина. Значи. Пазите, и самиот Јона имал причина, своја причина си имал, затоа што не се одвивале настаните според негова, а, негов план, па се налют. Бил бесен. Ке видиме, понатаму <clears throat> навлегуваме во она што треба да го разграничиме што е што. Ефесијаните 4.26, самите стихови ке не наведат на тоа. Ефесијаните 4.26 Ова ни е добро познат стик. Ако сте гневни, не грешете. Не давајте му место, а, значи да, сонцето да не зајде во вашиот гнев. Не давајте му место на гјаволот. Во ревидираниот превод гласи гневете се, ама не грешете. Пазите, овој стих, Бог како да ни заповеда, како што вели во Филипијаните, радувајте се, Овде вели гневете се, ама не грешете. Значи има ситуација која може да се разгневиме, а не да сгрешиме. Постои праведен гнев. Гнев кој што не е грев. Да отвориме во Марко, трета глава 1 до 6. Видите оваа ситуација во која се нашол Исус. Марко, трета глава 1 до 6. И влезе пак во синагогата, а таму имаше човек со исушена рака и го наблюдува дали ќе го излечи во сабота за да го обвијат. Знаете кој прави вакви нешта? И му рече на човекот кој имаше сува рака, застани на среде, центар пажни, да бидеш сите да гледаат. И им рече, дали е дозволено во сабота да се прави добро или зло? Исус им ги прочитал намерите. Вие сте дојдени мене да ме убиете, а сабота е Такви мисли имате? А јас го излекувам човекот и се им поставува прашање дали е дозволено во сабот да се прави добро или зло. Да се спаси душа или да се погуби. И тие молчаја. Па им беа прочитани мислите, како ли ќе можат воопшто нешто да одговорат тука. Тогаш ги изгледа наоколу со гнев. И, внимавајте се, и натажен заради закоравеността на имите срца, му рече на човекот, протегне ја раката и тој ја протегне и стана, пак здрава неговата рака, и фарисеите, кога излегува, веднаш се советува со иродовците против него, за да го убијат, за да го уништат. Исус ги изгледа со гнев, ама истовремено беше и тажен, поради закоравеността на имите срца. Секјавате некога, сте му се налютиле на некого, ама сте били и тажен тоа се некои ситуации, значи тоа е праведен гнев, кој што, Ке видиме што всушто значи. Ајде да отвориме во Јован 2 глава. Јован 2 глава. Од 13 стих. И беше близо јудеска паска, Исус се искачи во Иерусалим и ги најде во храмот продавачите на волови, овци, гулаби и минувачниците на сребреници, Како седат таму? Овие биле во храмот. Многу добро ја знаеме оваа ситуација, која Исус го чисти, за затрпа храмот. Направи бич од јажиња и ги истера сите од храмот. Не знам, од неодам на некој, со некој разговарав, не знам со кој, викаше дека Исус почнал да ги мала со бичот луѓето. Не, точно. Исус не удрил никого овде. Еве што направил. Значи, бич од јажиња и ги истера сите од храмот заедно со овците воловите на среб, а, сребро, менувачите им ги истори, сребрниците им ги преврте масите. А на оние кои продаваа гулови им рече, однесете го тоа тука, не правете трговска куќа од домот на мојот татко. Неговите ученици се сетија дека е напишено ревноста за твојот дом ме изеде. Ова е праведен гнев од Божиот дом направиле пазар. Праведниот гнев е всушност, е, равенка кога да поставиме, праведен гнев е еднаков на Бог е праведен, ама ова што јас го гледам нема врска со Божјата праведност, со она што е праведно. Тоа е праведен гнев. Значи, Бог е праведен, меѓутоа ова нема врска со праведност Божија. Да прочитаме некој цитат од Копнежот на вековите. Вистина е дека постои гнев што може да се оправда, дури кај Христовите следбеници, која ќе видиме дека Бог се навредува, а неговата служба не се почитува, која ќе видиме дека невините се угнетувани, внимавајте на зборовите, тогаш нашата душа ја обзема праведен гнев. Таквиот гнев, произлезен од истенчените морални начала, не е грев. Од каде произлегува тој гнев? од истенчените морални начела. Меѓутоа, оние што при како било предизвик мислат дека имаат слобода да им попуштаат на гневот или на омразата, му го отварат своето срце на сатана. Си значи, видите, има разлика. Или еве следниот цитат. Токму се однесува на Исусовиот однос кон фарисеите, кои што, или предходно го прочитавме, еден од примерите, во кој што ситуацијата во која тој се нашол, Христовиот гнев бил насочен против лицемерството, против големите гревови со кои луѓето ги уништувале своите души, го мамеле народот и го обесчестувале Бога. Неговата осуда на гревот била остра и потикнувала на преиспитување, но не изговорил нито еден збор на одмазда. Бил исполнет со свет гнев кон кнезот на темнината, но не покажал никакво раздразливо расположение. Така и христијанинот кој живее во хармонија со Бога и се одликува со драгоцените особини на љубовта и милоста, ќе биде исполнет со праведен гнев кон гревот. Внимавајте, цело време цитатот вели Исус бил гневен на гревот, на лицемерието. Бог не го мрази грешникот, го мрази гревот. И гневот што го покажува е токму насочен кон гревот. Значи, ќе биде исполнет со праведен гнев кон гревот, но нема да биде потикнат со страст да ги навредува оние што го навредуваат него. Тој во Христа ќе го сочува мирот и власта над себе, значи тој не е како град со разврнати дзидови, кој што е многу лесен плен и секојаш на удар на непријателот, таквиот град. Тој во Христа, значи, ќе осочува мирот и власта над себе, дури тоа кога ќе се сретне со оние што потикнете од силите од оздула, од лошите сили, ја бранат невистината. Значи, што е праведен гнев? Бог е праведен, ама ова што се случува не е праведно. И ве обзема праведен гнев да изреагирате во дадена ситуација. Мегутоа, воопшто тоа не е насочено кон личноста, нити му се обраќате со не знам какви груби зборови или било што, нешто што излегува од, од, од вашата пониска природа, ако така можам да се изразам, страст, како што вели овде цитатот. Значи, тогаш кога Бог е обесчестен, некога јас сум обесчестен, во случајот со Јона, кој е обесчестениот? А Јона е обесчестениот. Тој се чувствува навреден, повреден, како сега јас им зборував дека ќе ги срамне Бог, а сега се случува нешто друго. Повреда на неговата личност. Како што која зборувавме за Јона, значи мисля дека беше при првата тема, спомнавме дека единственото пророќство на Јона кое што се исполнило, знаете кое е? Ако ме фрлете од бродот, ќе престане бурата. Тоа се исполнило. Да. Вистиот миг, кога бил фрлен, бурата престанала. Тоа е единственото пророќство што и она го, <laughs> го поведал, така да кажам, си исполнило. Иако, нели, знаеме, прво пророштата си условни. <clears throat> За жал, еве како што видов ми од цитативе, нашиот гнев често пати оди во друг правец. Еве да прочитаме како се однесувале фарисеите спрема Исус во Јован 8 глава, значи, уште две случки. Јован 8 глава 58 и 59. Исус им рече, вистина, вистина ви велам, јас сум пред да се родил Аврам. Или која зборуваат за Аврам, чифт, нека е нивни татко и така натаму, дека се потомци негови. Тогаш кренаа камења за да ги фрлат на него, но Исус се скри и излезе од храмот. Зошто како кренале камења? Се разгневиле ово, овој хули, како што ќе видиме еви во значи, следниот э, стих е во Јован 10 глава, 27 до 31. Моите овци го слушаат мојот глас и јас ги познавам и тие одат по мене, јас им дават вече живот и никој нема да загине, никој нема да ги грабне од мојата рака, мојот татко кој ми ги даде е поголем од сите и никој не може да ги грабне од раката мојот татко, јас и татко ми едно сме. И јудејците пак донесоа камења за да го убијат со камења. Потоа Исус им вели, за кое <laughs> добро дело сакате да ме Имате ли причина зашто се гневите? Како што Бог му се обреке на Јона и му вели, со право ли се лутиш, Јона? Има причина или нема? Значи, неправенен гнев е, јас сум во право, ти не си во право. Има голема разлика. Праведниот гнев значи, Бог е праведен, Бог е во право, а ово што се случува, ово не е во ред. Нема врска со Божијата праведност, ово е неправедно. Ама неправедниот Неве, е јасно во право, ти не си во право. И насочено на личност. И дури, знаете, ситуацијата со Јона испаѓа, Господе, ти си, ти не си во право. Јас сум во право, ти не си во право. Требаше да биде по мое, па знаете, седнал тамо излезал, излегал од градот, седнал и чекал, чекал, чекал, чекал да се случи она што тој <laughs> очекува да се случи, да Бог го срамни, ја срамни нивија. <clears throat> Значи, гневот е силна реакција насочена против Божиот план. А ние често пати не го знаеме Божиот план со нас, знаете, и ќе се случи, некој ќе се налути, а често пати се случува и ќе седи дома, не доаѓа во црква. А, Знаете што? А, затоа што, може би, ете, некој го иритира тук, Па, може би, тоа е Божиот план, да го иритира, за да тој ја надмине таа своја слабост. Некојаш не се запрашуваме, дали, то, дека може би тоа така. Може би ние имаме некоја значи, слабост на тоа поле и сега се случуваат некои ситуации, Бог не, не, не, става, не тестира едноставно за да ние си ја сватиме маната и да се поправиме. Значи, гневот, нашиот гнев, неправеден, најчесто е силна реакција насочена против Божиот план, еве како во случајот со Јона. Јас сум во право, ти не си во право. Па, Господи, ти не си во право. А, да го видиме случајот со Мојсей. Кај Мојсеј имаме една ситуација на праведен гнев, а другата на неправеден гнев. Значи, во Излез 32 глава. Излез 32. Да не читаме се, знаете, го чекуваат Мојсија, Мојсија се качил на планината, го нема, и викаат, ајде, дај го наговараат Арон, Арон, попушта овде и соберете се што имате, златни обетки, сето злато што ги имате и излеале теле. И четвртиот стих вели, тие извикаа, ова е твојот Бог Израеле, еве го, нивното ветување. Секе држиме, Господи, еве, колку трајало. Ова е твојот Бог Израеле, кој ти изведе од египетската земја. Откако го виде тоа, Арон изгради жртвеник пред него, а потоа најави, утре нека биде приредена свеченост во чест на Господа, петиот стих е тоа, сега шестиот. Рано наутро стана и принесува жртви паленици и донесоа помирителни жртви. Тогаш народот седна да јаде и да пие, потоа стана и, и заигра. Да Ова е богослужение. На Богот кој што ги изведе од Египет. Страшно. Од 15 стиг. Мојсе се заврати, слезе од гората, во раците му беа двете плочи на сведоќето и плочи напишени нели, со Божиот прст, па слушаат заедно со Исуса, со Исус Навин, а, што и како се случува во кампот, и вели, штом се приближи 19 стиг до логорот, па го забележа телето и како играат, Мојсе се разгневи. Зошто се разгневи? Нешто го повредија лично Мојсија? Бог е навреден. Бог е обезчестен. Го грабна телето, што, а, значи, најнапред првен ги фрла плочите и ги крши, потоа го грабна и телето, што бе, што бе го направиле, го изгоре во оган и иситни во прав. Тогаш го расфрла правот по водата и ги натри из да, да ја пијат. Да. Што те направи овој народ, му, му рече Мојсе на Арона, па им навлече толку голем греф. И 22 стих е интересен, нека не се распалува со гнев мојот господар, говори Арон, па ти знаеш добро дека овој народ е наклонен кон зло. Вите се една паралела. Јона му се лути на Господа, му вика, и му вика, Господе, јас знам, знаев јас дека ти си добар, па затоа бегав од тебе. А Арон сега му вика на Мојсија, добро, што се лутиш ти толку, као да Мојсија е навреден, па ти знаеш каков е народ, склон на зло не обесчестен е лично Бог. И мој се реагира за да ја за да врати честа, да ја истакне честа пред израелците, Божија чест, Божјата чест, не нешто свое. Во случајот на Јона кажавме, Јона е тој кој што е обесчестен. Не е според неговиот план. И како што кажавме често пати, тој гнев, обично неправедниот, води кон депресија. Се секјавате ли на Илија. И тој падна во депресија. Во една ситуација ќе се најде во пештерата и вели таму, Господи, да си умра. Не дека тој е лут на некого, ама што се случило, што се исплашило? Сега можете и да се насмеете малку ако сакате. И да ми простат <laughs> некои други кои што од понежниот пол, мислам. Меѓутоа, тоа не значи дека и мажите не знаат такви да бидат. Пословици 21.9. Илија паднал во депресија, не мислите? Од страв, во овој случај, меѓутоа е од што? 21.9 пословици. Подобро е да се живее под работ на покривот, значи под стрејата, отколку во заедничка куќа со препирлива жена. Ова се однесува и на мажите, значи ја не, не реков дека значи, има и такви и такви. Или подоле, 19 стих. Подобре да се живе во пустина, затоа Илија му е летнал во пустината. Отколку? Со расправлива и гневлива жена. <laughs> да. А Језавела е таа која што е гневна, затоа што не е излегло по неизин план сега. Работите не се движат така. Да се вратиме малку на Мојсија. Иако неговата љубов спрема народот била толкава што бил готов и својот живот да го даде за нив, знаете кога Мојсија се поставува како посредник, сепак неговата ревност за Божја слава го возбудила и предизвикала гнев за Божјата слава, значи ревноста за Божјата слава. Тоа бил праведен гнев против гревот, кој потекнува од ревноста за Божјата слава, а не гнев предизвикан он са, од самобендисаност или од ранета амбиција. И сега кажете ми вие колку често пати ние а, кај, се гневиме затоа што Бог е обезчестен, а колку пати ради самобендисаност. Затоа што ние самите сме повредени. Затоа што сметаме дека ние сме во право, а он е во криво. Или таа да, е во крив. Јас мислам дека тоа е сериозен проблем со кој што треба да се позанимаваме и дури некојаш сватливо се лутиме за работи како она. Се лутиме зашто он е толку добар со мене, пример. Затоа што ја не можам да, <laughs> или ете, имам некоја слабост повеќе. Или... Мој се бил премногу возбуден, а се изведам сега, ова е ситуацијата која што Само момент. кој што малку ја скокнав, ама ќе се навратиме сега во Што читавме предкомо излез 32. Само момент. ќе отвориме во Броеви 20 глава сега. Односно во Псалм, предходно Псалм 106. 106 Псалм. И читаме 32 и 33. Го разгневија Мојсија, значи, кај Меривските води и зло го погоди Мојсија заради нив, зашто му го огорчија духот изости невнимателен збор, поради кој што нема да биде тој кој што ќе го внесе Божиот народ во, во Ханан. Е, сега да отвориме во Броеви 20 глава и да се посетиме на што се случило кај Мерива. Броеви 20. Таа разлика од први, првата ситуација кога се разгневил заради тоа што Бог е обесчестен и од она што тој го гледа меѓу израелците. И ситуацијата значи, во 20 глава Броеви, како што кажавме, на, од трети стих народот почна да се препира со Мојсе и да вели, О да бевме изумреле, знаете, постојано кукале, 40 години во пустината, како што знаеме и ние некојаш. И шестиот стих Мојсе и Арон отидува од народот кон влезот во шаторот на средбата и паднаа на своите лица. Господовата слава им се јави тогаш, значи добија порака, и Господ му рече на Мојсија, земи го жезалот па ти и твојот брат Арон собери го обштеството, тогаш пред нивите очи речете и на карпата и таа ќе даде вода од себе. И така ќе им извадиш вода од карпата и ќе ги напоиш. И Мојсей го сторил тоа, меѓуто што случува? Мојсей и Арон го собраа народот, десетиот стик пред карпата, па Мојсей им рече, чујте бунтовници, дали ќе ви извадиме вода од карпата? Веќе е гневен и луд, И Мојсе ја подигна раката и удри со жезло два пати по карпата, иако не требало така, нели? Ама во лутина знаеме да маваме. А, потече многу вода, па заедницата и незинот добиток пија, а Господ им рече на Мојси и Нарона, бидејќи немавте вера во мене, за да јавите мојата светост. Пред очите на Израелевите синови, вие нема да го воведете народот во земјата што му ја дала. Бог секогаш преку своите слуги сака да ја објави својата светост. Тоа е вистинско сведоќство за народот. А ние често пати, обземени од онај наш неправеден гнев, не могу да зволуваме тоа на Бога. Попречуваме такво влијание. Значи, Бог да делува врз останатите. Значи, кога не владееме со себе, кога ќе дозволиме да гјаволот не обземе, тој неправеден гнев, и тогаш растураме многу нешто еве како самиот Мојсей. Иако бил познат како најкроткиот човек, а еве се случило и он да Ама да не забораваме, значи може да ве провоцираат, ама не заборавате, тоа може би е Божиот план за вас. Еве што е цитатот. Треба да си и пророче. Мој се бил премногу возбуден кога зборувал. Неговите зборови биле повеќе израз на човечки страсти, околку на свет гнев, поради што се обесчествува Бог. Значи, да, значи не е од ревност за Бога, туку од само бендисаност, како, спомнав, како што спомнавме предходно. Јаков 1.20. Творите во Јаков, Јаков послание, 1.20. Зашто човечкиот гнев не создава правда пред Бога. 1.20 За, значи, Зашто човечкиот гнев не создава правда пред Бога. Да прочитаме сега неколку од пословиците. Пословиците се че значи, баш згодни за вакви некои че значи, во една реченица совети. Пословици 14.17 Избавливиот човек прави лудости. 29, 20, односно 22, 24 и 25. 22 пословици. 24 и 25. Не спријателувај се со гневлив и не оди со бесен човек, за да не свикнеш на неговите патишта и да не наместиш стапица за својата душа. Значи, гневот може да биде страшна стапица за вашата душа. 29-22, Гневливиот човек предизвикува препирки, а избавливиот човек прави многу гревови. Интересно. Ако сакате да направите еден куп гревови во една минута, <laughs> дозволете му на дјаволот или тој бес да влезе во вас и еден куп грео имат. А ние често пати тоа, знаете, така лесно поминува низ нас. А кажавме, го прочитавме оној почетен стих, дека како такви сме како град без дидови, непријателот не решета, кога не сме заштитени, значи, со тие дидови на заштита. Псалм 37.8 Стивни го својот гнев, и оставија лутината. Не се дразни за да не направиш зло. Че тоа е неправедниот гнев, а ги, ги гледам и последиците. Че значи, мојот живот, мојот правец, мојата агенда, а, <clears throat> оно што јас сум го зацртал, и Господе, што сега ти се мешаш во мојот живот? Ти не си во право. Често пати се јава И такво нешто. И тоа може да, да не бутне дури во депресија. Некоја ќе кажеме, Господе, ти не знаеш што правиш. Знаете како глината, оној стих, глината што му вели на грнчарот, ти не разбираш ништо. Глината му вели на грнчарот, ти не разбираш ништо. Што се мешаш? Јас сум во право, ти не си. И знаете, има два облика на овој неправеден гнев кога веќе сме кај него. А, може да имате човек кој што избувнува отворено, а меѓутоа имате човек кој што тоа го потиска длабоко во себе, па знаете, ржи тоа. Ако му е, ако му е, така му треба, знаете, него. ако му <laughs> да. Може и така и така, не мора да значи сега Знаете, некој е попристоен, покултурен, па нема да си дозволи да избумне, ама... Ма, секако и тоа ве јаде, и тоа ве јаде. Знаете, ако сте прочитали некои а, здравствени податци, какви се отрови се излачуваат во вашето тело кога сте гневни и лути. Тоа е. Значи, вие само... Тоа е само убиство, буквално. Вие се убивате на тој начин. Само од реакциите што се случуваат во вашето тело. А видовме разграничивме, значи и тоа да ни биде јасно кој е праведен, а кој е неправеден гнев. Тоа треба да ни биде јасно. И кој е решението? Решението е токму она што Бог го прави со самиот Јона. Што сакал да постигне Бог? Сушност, целата четврта глава е на голема лекција и тоа сакал да постигне Бог кај Јона. Да Јона навлезе да го погледне кој е Божиот план, всушност. Исто не зна и исто сите. А Бог дошол, го пратил својот син за да сите бидат спасени. Што му вели? Господ во четвртиот стих, четврта глава, четврти стих. Откако овој панал во депресија и вели, Господе, подобро да умрам. Господ одговори, лутиш ли се со право? Сака да го наведе на размислување како прво дали имаш право воопшто што се лутиш. Дали ние често пати тоа, знаете, во афектна состојба тоа кога ја го изляваме својот бес, не можеме да размислуваме, ама барем подоцна да седнеме дома и да, да си поставиме прашање, чекај, има ли причина воопшто зашто јас се лутам? Лутиш ли се со право? Подосна, откако ќе се исуши тиквата, повторно истото прашање. Јона, лутиш ли се со право? И што, на што му укажува? Мислам дека треба да престанеме да занимаваме со тоа што не е предмет. А, и што му вели, значи, лутиш ли се со право? Сака да го наведе да погледне и да го запознае вистински Бога, иако предходно тој знае, вели, јас знаев дека ти си добар, па затоа избегав од тебе. Ама, Јона сакал да биде по негово, по него, според неговиот план. Која му вели, ти се лутиш ради една тиква, која што нити даде да изникне, нити ништо едноставно немаш со неа, а јас, да не ме е жал, значи тебе ти е жал устари за тиквата, а мене да не ме е жал за 120 000. Ме, да не ме е жал за живи существа, човечки существа. Што значи, прво, треба да се запрашаме дали со право се лутам воопшто. Има ли причина? А најчесто е не. Најчесто е некоја глупост во прашање. Да, и најчесто е таа наша само бендисаност. Знаете, на понизноста е најголема христијанска величина. Не узабравете ово. Се она друго што е, знаете кај не води. Второ нешто е нормално да го исповедаме гревот и да го признаеме пред Господа. И трето, многу битно, да знаеме, да го познаваме Бога, всушност, да бидеме близки со Него. Дали тој е сочувствителен, дали е добар, и она знае, ама кажавме која била причината, дали може би ако јас сега дојдам, му сум му сгрешил нешто, сваќам веќе дека сум му сгрешил, сваќам дека лутината е безврска, дојдам кај Бога, и ако јас го доволно познавам Бога, ако сметам дека и он е лутко како и мене, тош нема да пристапам. Не, јас треба да знам со каков Бог си имам работа, дека е сочувствителен, добар, премногу добар, милостив на гнев, на грев. да, милостив и долго трпелив. И долго не трпи. И дека ќе ни прости ако се покаеме и го признаеме гревот, па знаете ако а, мислам Бог не бил таков како што е, немало да го прати својот син, немало да се одвива целиот план на спасение така како што се одвива. Исус завршил на крстот ради гневот, лутината на луѓето, а ги понел и гневот и лутината на, на сите нас на крстот, за да ние бидеме ослободени од, од тој проблем. Е сега, вие самите пресудите дали тоа е проблем во нашиот живот, дај Боже да не е, ако е, тогаш треба да поработиме, односно да нашата работа е да веруваме, да му се продадеме на Бога со цело срце, со цела душа и да ни биде јасно да разграничиме, значи, кој е праведен, а кој е неправеден гнев. Нека му е слава на Бога и секојаш да бараме помош од Него. Амин.